Uz ovo se veže jedna druga mesela, vrlo bitna, a to su šartovi, uvjeti. Uvjeti koji se dešavaju prilikom razmjene dobara. U tom kontekstu imamo E, znači većina učenjakovog umeta je e, e, na tom stavu da su šartovi uvjeti prilikom poslovanja na kojima se slože jedna i druga strana da su one u osnovi dozvoljeni šartovi. Osim oni šartovi koji ohalale što je haram ili obrnuto. Oharame ono što je, što je, što je haram. Ohalale što je haram i obrnuto. Znači ohalale što je haram. I to vraća naravno na šarijeske argumente. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji su učenjaci prihvatili i uzima ga kao pravilo uh, u, u, u uh, transakcijama, kaže sulhu jaizun bainal muslimin. Sulh, uh, odnosno ugovor je, kaže, dozvoljen među muslimanima ila sulhan ehalla haramen au harrama halalen. Osim, kaže, ugovor, dogovor, kaže, koji o halali haram ili o harami halal. Vol muslimun ala evo Ovaj dio je jako bitan. Znači. Kaže, muslimani su na šartovima u doslovnom prevodu. A u stvari misli se muslimani su e, obavezni da se drži šartova i uslova, uvjeta na kojima se dogovore da posluju. To je osnova, da poštujemo ugovor, dogovor na kojima smo se dogovorili. Izuzetak ta, illa šartan harame halalen. Osim šart koji o harami ono što je halal, eu e halle harame. Ili o ohalali ono što je haram. Hadis bilježi je Budavud i drugi. Eh, ima o njemu određene slabosti, međutim, eh, opšte, pri, opće, opće ima drugi e, argument koji također kazuju govori o šartovima, samo nisu ovako detaljno preci, precizni kao ovaj hadis. Uglavnom, znači, e, rad po ovom hadisu je opće poznat kod islamskih pravnika. Opet su ovdje izvojili Zahirije, kažu, šartovi su svi haram, osim što imamo dokaz da je da šart halal i tako dalje, ne odgovaram njihov dokaz. Uglavnom, ova, e, ova stvar je jako bitna. Jer imamo kuranski ajd, kad fesale leku ma harrame alikum. Allah je vama detaljno pojasnio ono što vam je zabranio. Znači ono što je zabranio, ostalo mimo toga je dozvoljeno u ljudskim postupcima. E, nakon ovog dolazi nam e, vrlo bitna stvar, a to je, koju sam namjeravao da govorim, a to su šartovi u kupoprodaji. Ja ću ih samo preleti, znači. O njima se može držati e, predavanja. Samo ću preleti jer su jako bitni. One stvari koje će nam doći poslije ova pitanja, konkretno vraćaju se nove stvari ovdje koje govorim. E, uglavnom, islamski pravnici, ja ću spomenuti ono na čemu je većina islamskih pravnika. E, kada govori o šartovima prilikom kupo prodaje, kažu, oni imaju, ti šartovi imaju dva neka, dva neka stepena. Prvi koji se vraća, prvi šartovi, prva tri šarta koji se vraćaju i odnosi na, na e, mušteriju i prodavca, prodavača. Imamo tri, tu tri šarta, a imamo e, također tri šarta koji se vraćaju na, na robu koja se prodaje i na, e, na novac sa kojim se plaća. Ili druga roba sa kojom se plaća ta roba. Znači, tri šarta koje su vezana za, za, za mušteriju i prodavača, a tri šarta koje su vezane, za robu i, i e, ono sa čime se plaća. E, prva tri šarta koje, se vraćaju e, na prodavača i na mušteriju su sljedeći. Prvi je šart, kaže, radi minhuma. Da obojca pristanu na tu kupoprodaju. Dobrovoljno pristaju. Znači, e, sa obe strane mora biti dobrovan pristanak na, na, na tu vrstu e, kupo prodaje e, oko, koje, oko koje se dogovaraju. Znači, nije dozvoljena kupo-prodaja ako je jedan od njih prisiljen. Bespravno prisiljen, naravno, ne od strane i ako imaju spor. Naravno, tu se vraća na kuranski ajd. Ila ti žarete, dan te radi minkom. Osim, kaže, da bude, na početku ajta nije dozvoljeno da sjede, ovaj, bespravno sjede i metak, kaže, osim da bude Kaže, trgovina na obostranu, na obostrani pristanak s obe strane. Ili kao što došlo u hadisu, inemel bej'u antaradin. Kaže, e, kupo prodaja trgovina je na obostranu, na obostrani pristanak. Zadovoljstvo obe strane. To je prvi šart. I on je jasan, naravno. Imamo drugi šart. A to je da onaj koji prodaje i onaj koji kupuje, da mora biti obojca. Dža izu tesarruf da budu obe osobe one kojima je dozvoljeno šerijatski da prodaju i da kupuju. Šta to znači? Da bude slobodna osoba, da nije rob, da je mukellef, da je pametan, punoljetan i da je rešid. Rešid znači da nije, nije sefih. Znači da zna da vrši uh, kupo prodaju imetka, odnosno da, da, je, da umno sazrio za prodaju kupovinu imetka. A to znači da nije, e, nije dozvoljeno dječaku manji od se, e, mlađim od sedam godina da prodaje metak. Maloumnoj osobi, sefihu, ludoj osobi i robu da prodaju ili kupuju metak. To su izuzeci od osoba kojima, kojima je dozvoljeno. Treća stvar, treći šart. E, a on je bitan. On je bitan kad govorimo o ovom što ćemo mi govoriti u ovim, ovim vezano za, za poslovanje sa Arapima, a to je da obe strane znači i prodavač i kupac, e, da moraju biti vlasnici onog što razmjenjuju. Znači, šartija je nekune malike ili makuda alihi, evo imen makame maliki. Znači, da bude vlasnik onog što prodaje, a ovaj koji kupuje da bude vlasnik i metka sa kojim kupuje. Novca, u našem slučaju. E, ili da bude opunomoćen jedna i druga strana, da budu opunomoćeni da mogu kupovati ili prodavati ono što kupili prodaju. Dokaz za ovaj šart je poznati hadis Hakima ibn Hizama u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve la tebi ma lejse indek. Nemoj prodavati ono što nije kod tebe. Odnosno, taj hadis znači nije ti dozvoljeno da prodaješ ono što nije u tvome vlasništvu. Osim ako si punomoćen. Znači, nije dozvoljno prodavati ono što nije u tvojem vlasništvu. I ovo je, e, ovaj, ovaj prekršaj ovog šata nalazimo čisto u praksi. Pogotovo prodaje preko interneta. Da osoba reklamira i prodaje nešto što uopšte nije ni kupila. I druga osoba njoj pristano dogovori se na kupo-prodaj i druga osoba je onoj koji prodaje e, plati joj, pošalje novac i padne E, dogovor, a ova još nije ni kupla ono što prodaje. Pa tek kada je pošla novac, onda onda kupi pa nju prodaje. Znači ta vrsta kupo prodaje haram, zabran ima grijeh osoba u tome koji tako radi. Koji tako radi. Tri šarta koje su vezana za robu ili novac koji se, koji se prodaje. Prvi šart, kaže en je kune, mimaju baho bihi Da ono sa čime se trguje od robe i novca, e, da budu, znači, od stvari koje su do, koje je po širijatu dozvoljeno koristiti i prodavati. A šta to do nas vodi do jedne druge stvari? Znači ima stvari koje nije dozvoljeno prodavati. I spomenut ćemo to u jednom drugom pravilu. Poput svinskog mesa, poput alkohola, poput e, psa ili tome slično. Spomenut ćemo te stvari poslije. Znači, osnova je da ono što prodaješ, e, šarijetski dozvoljeno prodavati, muzičke instrumente, nije dozvoljeno prodavati sa četiri mezeva. I tome slično spomenut ćemo te stvari, čao. Drugi šart je, ene kune makduren ala teslimi, da ono što prodaješ i sa čime kupuješ, da bude u mogućnosti da se preda onom kojem prodaješ. šta to znači? Da ne možeš prodavati, kako kaže, prodavati pticu u vazduhu. Prodaješ nekom pticu, ptica je slobodno e, u vazduhu leti. Ili, e, da ne, spustimo našu stvarnost, prodaješ nekretninu koja je pod hipotekom. Znači, ne možeš je predati pod hipotekom, banka je drži u svojom vlasu, ne možeš je prodati ili, slične stvari koje nazivamo praksi. Treći šart, a on je, znači ovaj treći je direktno vezan za ove probleme koje imamo u praksi. A to je, kaže, el ilmu bi i vol musmen. Znanje o, znači, e, znanje o robi koja se kupuje i o, novcu sa kojim se plaća. Kako znanje? Šta se misli po znanje da se zna tačno šta se i koliko kupuje i da se da tačno, zna tačno koliko to vrijedi. A ovo u praksi imamo, jel, e, imamo ovdje prekršaj sa strane tog takozvanog garera, da se uđe u neku vrstu poslovanja gdje se ne zna završiti, ne koliko ćeš platiti i šta ćeš dobiti. A to je jel, u šerijetu zabrana, doći na posljednje govoriti. Znači, dođe e, takozvani džehalet, garer, ne znaš jel, u što si ušao i šta dobijaš, šta gubiš sa tom vrstom poslovanja. Uh, onaj koji vrši kupoprodaju, on mora biti načisto. Koliko nešto košta i šta kupuje. Zašto je to bitno u šerijetu? Zato ako se to ne izdefinišu prilikom kupoprodaje, dolazi u situaciju da se posvađa, da zagužvaju ili odvede to i dalje, jel? Da, se, uh, da imaju namjeru da, da jedan drugima osvijete, da ubiju jedan drugo i tako dalje. Uh, šerijat je naredio, šerijat je došla naredba da se zna ono na, se tačno osobina što se kupuje i da, da zna se tačno koliko košta, da to ne bi odvelo u sukob i neprijateljstvo. Znači, ovo, sa ovim, sa ovim šartom želi hajr onima koji vrše kupo prodaju. A ovo, znači, ovo čisto imamo ovdje prekršaj u praksi, poput jednog klasičnog e, prekršaja koji imamo, recimo, kod ljudi na selu. Dođe čovjek da radi sa traktorom nekom nešto, da uzori, e, pobrnaju, slome slično, i uđe u nju, pita ga ovaj koliko, kaže, ma ne skiraj se, ba. Dogovorit ćemo, bit će, bit će to. I uđe i uradimo posao. Kad je uradio posao, kaže, koliko on njemu kaže? 30-50 Oj, kaže, skupo je to, zar nije vam, kod drugi je 20, ovako, onak. kod mene je volko. Šta će sad ovaj? Da je znao, da mu na početku rekao da će biti 50, ne bi mu rekao uopšte da mu radi to. Ne bi rekao, to mi je skupo naći nekog drugog. I onda sad, znači dolazi sukob, ili da mu kaže, znači zavisi sa ko ko od njih, je više ovaj, lopovo na ljepši najljepši jel? Onda kaže, ne dam ja više, to ne vrijedi više, daj se odbasit Ako se akcija, ako hoće se bijemo, bit ćemo se. Ovaj kaže, šta je 20, ja sam ovako sad I onda sad dovede u sukob, naravno u sukob, jel? Jer se nisi dogovorili na početku. A ovakve vrsta kupoprodaje, znači imate koliko hoćete. Da nešto uđu, rade, na kraju kad treba to izdefinisati, oh, koži, ti mene zavali pravo. I onda dođu u sukob, svađaju se, tako dalje. Zašto? Zato što prekršili su ovaj, ovaj šart. Da ulazi na, e, e, u vidku, znači u bilo koji vid kupoprodaje, e, znači jasno se zna koliko košta i jasno se zna šta kupuje. sada navodimo ovdje, znači primjera imate koliko hoćete kako se napravi prekršaj ovdje u ovom trećem šartu to što se tiče šatora, znači rekli da ćemo samo znači, lagano prijeći na brzinu, da samo da, da imamo uvide o tome šta bi čovjek trebao da zna osnovne stvari kada vrši kupoprodaju.